ba, bi fasetan edo antolatu nahi dugu, edo antolatu dugu proiektu hau. E, lehenengo fase honetan, irungo gazte e, talde bat e, batu dugu, e, gazte hau dakate zailtasun bereziak ba, ba, lan bat e, topatzeko, lana aurkitzeko, eta lehenengo fase honetan formakuntza hainbat, saio hainbat asti izan ditugu, Pertsona hauetatik, gazte hauetatik bi kontratatuko ditugu gero udaran zehar bigarrango fasean aritzeko, hau da, sortuko ditugun sortzen ari garen taierretan aritzeko lana zein izango da, gure asmoa da hamar taier sortzea udaran, udaran zehar, taier hauen helburu izango da, bai, altzariak ber, e, guk berraskuratu egiten ditugun, egunero berraskuratu egiten ditugun altzariak konpontzea, transformatzea, eraldatzea, berritzea, itxura guzti aldatzea, beste bizitza bat e, ematea altzari hauei, e, nahi dugu irundar guztiak e, bertaratzea, e, horretarako ba, Facebooken bidez edo dakagu elbide elektroniko bat ere bertan izena eman alizateko, aprobetsatuko eta esateko, hau da, ecocenter e, eh, abilduemaus.com, eko hau eh, karekin, lehenengo ka, ez? E, eta hori, hori da, azmoa, eh? azkenean bi, bi, bi gazte hauek arituko dira udaran zehar tailer hauetan ba, mm-hmm. beraiek ikasi dutena irakasten, konpartitzen eta mm-hmm. azken finean da ondo pasatzea ere, ondo pasatzeko beste modu bat eta aldarrikatzeko leku bat sortzea ere. Mm-hmm. Ongi da, gogartuko dugu formakuntza hau e, amabi lagunentzako dela une honetan, horietatik bik e, izango direla, gero formakuntza horiek emango bituztenak edo tailer horiek udan, baina e, bigarren alde bat ere badu gizartea sentsibilizatze aldera, ez? Ba, e, ondakindegian bukatu ohi duten hainbat eta hainbat altzari eta kontu ba, berreskuratu aldirela, ez? Hala da, ba, hori, hori aldarrikatu nahi dugu ez bakarrik egiten ditugun tailerren bidez, baita ere gero sortuko diren piezen edo edo artelan hauen bidez. Azken finean, e, pentsa jasotze ditugun altzarien artean asko kalitatea hondiko altzariak dira, askotan erosten ditugunak baina asko hobeagoak, e, eta bueno, udaran zehar sortuko ditugun, eta herren bidez, jungo gordetzen pieza hauek, gure asmoa da, azkeneko eh, jaialdi edo, bai, jaialdi moduko bat sortzea urriaren batean, nun pieza berezi hau guztiak aterako ditugu erakusketa batean, eta salmenta, salmenta berezi bat ere prestatu dugu, e, prestatuko dugu edo prestatzen nahi gara e, eh, zuzeneko emanaldiak, musika zuzeneko emanaldiak, e, janaria, olako jai giro bat sortu nahi dugu esagutzera emateko lan hauek eta aldarrikatzeko beste kontsumo moduak posible direla ere ez. Bai, e, beste kontsumo modu batzu posible dira, horren irudiko emauseko zentro hau ez? Eko zentro ez bakarrik altzariekin, gainantzeko guztiarekin ere, hain zuzen ere, ba, e, jende asko bota hori duen edo e, bota bezaken ditzazken produktuak berraskuratzen bituzuela, berriz ere, bigarren aukera bat badutela. Hala da, ala da, eta berain bizitza luzatu egiten dugu. Beti esaten dugu, beti hitz egiten dugu emauzen, bigarrengo aukerei buruz. Bigarrengo aukerak dira, bai altzarien kasuan, bai arropa, bai liburu, bai aparatu elektrikoen kasuan, eta baita ere jendearen kasuan. Gurekin lan egiten duten amar pertsonetatik zazpik, eraturri dira ba, intxerzio programetatik, eh, gizarte eratze programetatik, edo, edo bestelako lan, lan programetatik. Orduan, bigarrengo aukera hori izango litzateke jendeantzako. Ez? bai. Prentza nahi duzu, eh, krisi ekonomikoa pairatu izan dugun arren, oraindik ere gauza asko botatzen birela eh, eh, baldintza honetan daudenean. Hala da, oraindik ere kontsumismo gurpilonetan sartuta gaude, badirudi gainera eh, saltzen ari direla hortik, ez? Eh, ateratzen krisialdiatik ateratzeko modu bakarra da kontsumoa areagotzea, kontsumismoan sartuta jarraitzea, eta guk aldarrikatu nahi dugu ba, guztiz kontrakoa beste kontsumo mota bat egin behar dela, pertsona izan behar dela kontsumo honen eh, gunea edo zentroa, eta birpentsatu behar ditugu orain arte egin izan ditugun kontsumo moduak, ze bestela <clears throat> badirudi edo agian, ekonomikoki e, noizbait aterako gara krisialdi honetatik, baino baino ez dakit ze zenbateraino, ez? Mm, e, batzuk bota egiten dute, beste batzuk berreskuratu eta berreskuratutakoa erosi. Hemen e, nabaritu duzu krisiaren eragina jende gehiago hurbiltzen dela, ba, e, ba, bertan bitu zuen produktuak e, begiratzera erostera. Bai, esateko krisiak eragin bikoitz esan du hemen, ze Eh, Pentsa da genezaken, azkenean jende gehiago etorriko dela bigarren eskuko altzari bat erostea, lehenengo eskukoa ezin badu erosi. Baina kontua da ere, guk jasotzen ditugun altzarien kalitatea eta mm, berrera biltzeko aukera ere asko mm. asko geitsi dela. Bueno, hori esan genezaken ere berri ona dela, ze azkenean gure helburua da zaborrik ez sortzea, beraz ez badegu mhm. deusestatzen edo ez badegu altzariri botatzen, ba, behintzat naturarentzako ere berri ona, ona izango da, ez? Mhm, ongi da, e, aipatu dugu formakuntza, eta tailerrak e, aixialdiaren ikuspegitik, baina gero bakoitzak ere bere kompetentziak edo e, hobetze aldera, ez? E, udako tailerroiak hain zuzen ere, pixkate horri begira antolatzen bituzue, bakoitzak ere ba, bere bituen e, ba, zarrak edo berreskuratzeko gaitasuna e, dezaten edo? Bai, auker hori da. Printzipioz eskatzen ari gara, edo zin pertsona ba, apuntatu daitekela, inungo eh, jakinduririk gabe, in, inoiz ez ba lijadora bat ikutu ez du importa, inoiz ez destornilladore bat ikutu ez du importa, honea etortzea, ba bueno, giro honean ikastea, mhm. eh, ziur nago edo zeinek ikasteko aukera izango dula, eta beste gauza bat eh, aipatu nahi deguna da, jakindurien e, partekatzea edo hemen ez dugu, ez dugu irakasle bat jarriko berak eh, olako e, saioak emateko, behizik eta nahi dugu denon artean sortzea ezagumendu hori, ez? Mhm, ba, mi esker. Esker asko zuei.